Batrochoi en limnei. Batrochoi duo en limnei en emonto. Serus de xeranceieses tes limnes, e catalipontes, e pes deetun heteran. Cae de BATHEI per freati hoper idon hateros satero fesi. Sun catelzo omen, o hutos, eis tode to FREAR hode hupolabon eipen. An un caito ensade hudor xeransei, pos anabes ometha. Homuthos de loi hoti udei aperiskeptos prosi enei tois pragmasin.